să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mâișoară mărgeină să-mi spui n-ai cu când să vii.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 Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanına hoş geldiniz. Şu anda başladık canlı yayınımıza. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ve e, artık bu mikrofonlara fazlasıyla aşina olan, ayrıca zaten genel olarak da mikrofona aşina olan e, sevgili kardeşimiz Yusuf Emin yanında Bu programı onunla beraber yapacağız. Hoş geldin Yusuf'cum. Hoş bulduk Muammer abi. Artık burası senin e, yurdun sayılır. Aynen öyle e, aylar sonra gene şey yaptık beraber olduk. En son Ulah programını sunmuştum. Evet en son Ulah sonra programı. bir şey yapmak. Daha sık yapalım bundan sonra artık. Kesinlikle. Ee, bugün çok değerli bir şarkıcı, genç, yetenekli ve e, son derece bilinçli bir yol seçmiş. Çok değerli bir şarkıcıyı biraz sonra konuk edeceğiz. Ee, aslında tanımama da sen vesile oldun hatırlarsın. Yıllar önce bir grup, e, şey aylar önce bir, bir grup kayıt vermiştin bana. Çünkü senin zaten mesleğin o avcı ve toplayıcı olduğundan dolayı. Aynen <laughs> aynen aynen. Ee, avcı ve toplayıcılık aynen devam ediyor. Yani e, doğada av hayvanı bitiyor ama e, dünya coğrafyasında müzik bitmiyor. Bitmez. Yüzyıllardan beri e, ortaya çıkmış müzikler bitmez. Kesinlikle. Ee, senin sayesinde tanıdım o genç kardeşimizi. Ee, yine senin vasıtanla bağlantı kurduk. Bu akşam da konseri varmış. Aynen öyle. Çok güzel bir tesadüf oldu aslında. Ee, programın ortasında konser yapacağı gruptan da örnekler dinleyeceğiz. Ayazma grubundan. Evet. Taptaze yeni kurulmuş bir grup. dört kız değil mi? Evet. Aynen öyle. Dört, dört tane bayandan oluşuyor. E, bir e, grup. Kendisiyle zaten konserin detaylarını konuşuruz. Ee, Yusuf'cum keyfin yerindedir görüşmeyle umarım öncelikle. Kesinlikle zaten seninle beraber olmak ayrı bir mutluluk verici Muammer abi. Sağ ol, var Balkan hocam. kültürüne hep birlikte hizmet etmek e, beni onurlandırıyor. Böylesine güzel, böylesine düzgün müzikleri e, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu sınırlar içerisinde bu radyonun ulaştığı herkese duyurmak e, ayrıyeten çok güzel bir şey. Çünkü Balkanlar biliyorsun çok karışık bir coğrafya, çok güzel bir coğrafya. Tıpkı bir buketteki çiçekler gibi. Sen de bu güzel çiçekleri bir bir tanıtıyorsun her hafta hiçbirini e, hafife almadan hepsine aynı değer, derecede değer vererek. Aynen öyle. Hiçbirini ayırmadan. E, ilk parçamız bir düğün şarkısı olmalı. Evet, Gabriela Januszewska'nın e, yıllar önce seslendirdiği çok güzel bir e, parça. Nevesta Jito Trebeşe. Jito aslında buğday ürünleri Muammer abi fakat bu şarkıda e, Jito'yu teller gibi kullanmış e, hmm, hmm. solist. E, çünkü genelde Makedon kültüründe özellikle daha dağ kesimlerinde gelinlerin e, sağ ve sol kulaklarına uzun uzun böyle sarı teller ak akıtırlarmış ve burada da geline o tip teller lazımdır gibi bir kinayede bulunuyor. Bizde de var. Ee, yani eskiden ben hatırlıyorum. Yani e, ablam çünkü berberdi, kadın berberiydi, kuafördü. E, gelin teli hala bilmiyorum bugün kullanılıyor mu eskiden kullanılıyordu bizde de. Ne güzel zaten kültürler birbirinden aldıkça güzelleşir. Aynen. Dinleyelim bu parçada tabii bir stüdyo kaygı, e, kaydı. Kendi vokalini kendi yapmış öyle anlıyorum ben. Aynen öyle. Blagito trebeše, devet gala piraneše, devet gala piraneše, i verno mu se moleše, devet gala piraneše. socolitate via daleco polite via visocolitate via daleco polite Doamne, vidovte mom certor mám mi je násker. Oj, morka ležane mom to ti me. Oj, morka ležane vesto, mom to ti Варяше таже конята сія ружаше, конята сія ружаше, мисла за дома имаше. Конята сія ружаше, мисла за дома имаше. Evet ne kadar güzel ne kadar duyguluydu değil mi Yusuf? Kesinlikle o eski adetleri gelinin yemek yapmasını yemek yemesini düğünsel adetleri ee, Balkanlar e, tıpkı düğün ve cenaze gibi Muammer abi insan iki e, öğeden unsur iki unsurdan var olur o coğrafyada bir düğünde birleşirler bir de ölümde bu da daha çok düğünsel ve düğünsel birleşmeyi çağrıştıran bir şarkı oldu. Bir de şunu hissettim ben e, gelinin ayrılma hüznünü de hissettim parçada. Evet zaten bu gelinin baba evinden gelme e, sürecinde anlatılan bir hikaye. Evet şimdi ne çalıyoruz? Bir tane daha çalalım sonra e, Gabriela Yanuşevska telefonun öteki ucunda olacak. Voden bölgesine gidiyoruz Muammer abi bu şarkıda. Vodenki. E, Ştosi Zalyubiv Ednomomiç'e bir kızcağıza aşık olduğumda adlı şarkı geliyor. Dinliyoruz. Што си заљубив едно момиче бре од нашето село. Ај што го љубев, ај што го мамев бре до девет години. Ај што го љубев, ај што го мамев бре dodeve godini. Ajna deseta, ajna deseta bre, ono me ostavi. Ajna deseta, ajna deseta bre, ono me ostavi. Ai Aina de seta, aina de seta bre, o me ostavi. Pred očimi se luto kalneše bre, lena sam ja stvoja. Pozadi mene, pozadi mene bre, друга си залюби. Позади мене, позади мене, бре, друго си залюbi. Evet sevgili dostlar telefonun öteki ucunda bu ses e, şarkılarını dinlediğimiz sevgili Gabriela Yanışevska var. Merhaba Gabriela, hello. Zdravo Gabriela. Zdravo, zdravo. Ee, öncelikle programıma katılmayı kabul ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Üstelik bugün konserim varmış. Ti благодараме денеска што си со нас, пошто знаеме дека имаш денеска и концерт. Ви благодарам и на вас, навистина ми е голема чест што, што можам да разговарам со вас. Benim için de çok büyük bir gurur verici sizle konuşabilmem bu program aracılığıyla. Ee, öncelikle çok geç kalmış bir buluşma. Ee, utanarak söylüyorum ki kendisini ben yakın zamanda keşfettim. кажува господинот Муарем дека жал му е што каснивме до сега, како не, мож, како не најдеше прилика да запознава со вас. <laughs> не е проблем, секогаш има вистинско, вистинско време нели, за вистинските познанства. Ете го, дојде моментот, уште еднаш ќе се повторам дека навистина ми е драго што, што стапивме во контакт. Ee, hiç geç kalmış sayılmayız. Şiriden sonra güzel zamanlarımız olacak güzel işlerde beraber bulunmak için ve e, bir kez daha yenilemek istiyorum. Gerçekten çok onurluyum şu anda programınıza katıldığımdan dolayı. Aynı şekilde ben de. İsteyin iyi. <clears throat> Şimdi şöyle başlayalım. Sakın Sakame vakada poçnamı. Ee, bize biraz Aynen. genel bilgileri e, aktarsın yani ne, ne zaman doğdu, e, çocukluğu, işte müzikle ilişkisi. Yani Gabriela Yanuşevska kimdir? ксаѓа битанијалам. Ние имаме стварно голем број турски слушатели, затоа сакаме да познават сите Габриела Јанушевска. Дали можеш малце да даваш е, информација кој е Габриела Јанушевска? Од кога певаш и како почнаше да певаш? Па, вака, најпрво со ваквата музика се сретнав кога се запиша во средното музичко училиште, инаку кај нас во средното музичко училиште во Скопје има одел за традиционална музика и игра каде што се изучуваат и народните ора и народните инструменти, но исто така се посветува големо внимание на народното пење. Тогаш всушност се запознав точно што значи народно, односно традиционална изворна музика, значи не е само македонска, туку тука спаѓаат и сите сите други националности кои што живеат во на територијата на Република Македонија почнав токму тогаш во прва година средно училиште и морам да кажам дека ми се роди многу голема љубов за за оваа музика па така да решив тогаш да продолжам да ја негувам значи на од некои мои си 14 години значи некои па скоро скоро 15 но, но поточно 13 години се занимавам со, со ваква музика. Bravo. Muammer abi şimdi ben özetleyeyim hemen sana. Hepsini anladın mı? <laughs> Kesinlikle işimiz bu. Muammer abi Gabriela e, müzik okulunda başlamış bu müziği icra etmeye. Özellikle Makedonya'da e, ilkokullarda müzik eğitimi oluyor. Yani özel müziksel ilkokullar mevcut hmm. ve bu okula kayıt olduğu zaman halk şarkıları ve geleneksel halk türkülerinin icra edildiği bir bölüm varmış ve o bölümde e, e özellikle bu Balkan horoları, o Balkan tır fırtınalarının e, eğitim verildiği bir kısım varken yine aynı şekilde geleneksel e, motiflerde işlenen halk türküleri de eğitildiği bir bölüm varmış. Gabriela o bölümden başlamış. Yani ortalama 13-14 yaşlarından itibaren bu, bu müziğe karşı bir aşkı belirmiş Gabriela'nın ve en önemlisi bir tek Makedonca değil e, Balkan coğrafyasında yaşayan diğer milletlerin ve diğer kültürlerin de geleneksel müziklerine karşı bir ilgisinin olduğunu da söylüyor. Peki e, Şu zamanda böyle bir zamanda izvorna müzik e, seçmek nasıl bir şey yani? Prašam Muhammed, Муамер дали е паметно да певаш изворна традиционална музика во овој време? <laughs> па сметам дека ne postoji, не постои соодветно време, нели секогаш има Uh, некој кој што ќе го прифаќа тоа или ќе го одбива без разлика како и да е, но сепак јас себе си се пронедов во оваа музика и сметам дека ништо друго не би можела да да правам. Her zaman her zaman diliminde insanlar kendi beğendiklerini seçme özgürlüğüne sahiptirler ve herkes kendine hoş geleni seçecektir veya seçmeyecektir. Ben çizgileri olan bir insanım ve hiçbir zaman bu müzikten başka bir müzik yapabileceğimi düşünmüyorum. Yani e, bu yani en başta takdir edilecek e, bir şey. Çünkü zor olanı seçmek çünkü kolay değil işimiz. Yani ben de aynı yollardan geçiyorum. Zor olanı seçmek her zaman e, zorlukları da e, karşılamak demek. Господинот Момер Кетенджолу кажува за секој чест, пошто вие е, изберавте најтешкиот пат и ние тоа, тоа патот е, имаме, е, пошто секој пат е нај, е, нај, најлесно да правиш кој сите прават, ама кој не прават сите, кој е стварно јако тешко на овој време, вие тоа изаберевте и затоа е, стварно види се да, да, и да имате толку квалитет. <laughs> Ви благодарам многу од, секогаш од, од како памтам за себе си, секогаш сум сум ги бирала по по тешките работи, секогаш по тешките задачи ми биле поинтересни за мене од колку нешто што сите други а, го правеле, па <laughs> веројатно од таа причина сум избрала оваа музика, но на вистина се пронајдов себе си тука, па сметам дека нема потреба нешто друго работа, занимanje da барам во животот. Ben kendimi bildim bileli bu müziğe aşığım ve bu müziği eh, ilgileniyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde inanmıyorum ki başka bir şey yapabileceğim. Çünkü gerçekten bu müziğe karşı bir bağlılığım var ve bu müziği en iyi yaptığımı düşünüyorum diğer yapabildiklerimin arasında. Dolayısıyla ben de teşekkür ediyorum, katılıyorum diyor sözlerinize. Çok zor fakat eh, insan sevince hiçbir zorluğu kalmıyor. Peki e, yani okul öğrenimi sırasında profesyonelliğe adım Yani sonrasını bir anlatsın. Дали може така. малце информација да земаме после средно училиште? Како продолжувавте со оваа музика? Да, да, секако го заборавив тој момент. Продолжив на факултетот за музичка уметност кој што се наоѓа во Штип и е специализиран за народни ора, поточно е факултет за етнокорологија за време на студиите добив можна се вработи во националниот ансамбл на Македонија танец како танец. пејач, каде што исто така го работам исто во ова. Значи, сега за сега е тоа, тоа ми е мојата примарна работа во танец, но исто така пеам во добро познат македонски етно состав кој што се вика Монистра и повремено држам uh, часови во училиштето кое што го формирав ајазмос. Е, liseden sonra üniversiteye devam etmiş müzik okulunda, konservatuvarda ve şu anda da yüksek lisansını yapıyormuş iş İştip'te. Yine e, konservatuvar bölümünde yüksek lisansı halk oroları, halk alayları, e, halayları yöneliğinde devam ediyormuş. E, hayatımdaki en büyük başarı Tanets'te solist olarak çalışmam diyor. Tal, e, Tanets'in yanı sıra Monistra'da e, da solistlik görevini Mo- devam Monistra ediyormuş. Ben biliyorum o konser kayıtları. Aynen öyle ve o... aynı zamanda Ayazmo'yu kurduğu okulda da ders veriyormuş e, hem Tanes'le yaptığı çalışmaları hem de Monistra Band'le e, Ohri, Festivalindeki konserlerini dinledim ben. Slušnav me i so Tanes što imate piano, a naravno i so Monistra što pejavte vo Ohridski festival. Yani de, de, dersimi çalıştım. Merak Inače smo naučili, naučili smo lekcijata kako što treba za vas. <laughs> Благодарам. Teşekkür ediyorum diyor. Ee, halk müziğinde yani senin gibi e, çok büyük kadın sesleri var Makedonya'da biliyoruz. E, kimlerden etkilendin? Yani benim mesela dinlerken hani şuna benziyor dediğim bir sürü e, şundan etkilenmiş diye düşündüğüm birçok şarkıcı var. Ama bunu senden duymak isterim. Yani hangi şarkıcılar e, ya da bölge olarak özel bir bölge var mı dikkatini çeken? Во Македонија знаеме да, дека има многу големи вокали за народ, дека имаше многу големи вокали за народна музика. Со, со кои кои певачи највише си слушала до сега да научиш песните да, да певаш? Кои певачи тебе инспирација даеш? Мојата инспирација од самиот почеток, значи од овие 13-14 години со кои што се занимавам со оваа музика, мојата единствена инспирација беше и се уште е скоро починатата а, Ваня Лазарова. Ha. işte ilk, um, ilk isim buydu benim etkilendiğini И муам, муам, господинот ме каже, ја кога слушав Меси, мислав дека го, ти го, ги, зема, ги земаше инспирација од Вања Лазарова. <laughs> Благодарам, тоа е наистина голем, ком, многу голем комплимент за мене. Тоа... Вие ти пат бушван да ја тоа на здеја bir daha sonra. Ee, Çok büyük bir iltifat benim için diyor. Vanya Lazarova'ya benzetmeniz. Dinlerdim ben hemen benzettim. Od prvi sekunda koga slušaše tebe, odmah kažoše дека ти си има слушна Вања Лазарова доста. <laughs> Благодарам. И после? Uh, цело време ја слушав неа, цело време uh, слушав на кој начин ги пее песните. Uh, кои се местата да каде што го зема воздухот. Значи, комплетна инспирација ми беше таа и се обидував да а, сепак да доловам нешто нејзино, но, но да а, искочи и оно што е моето. Значи, а, сепак да има и мој начин на, интерпретација и а, од неа да, да црпам многу а, украси кои што ги прави начин на, на пењето. А, Da Prever Vam Tokaş. Aynen da. Sevgili Gabriela Vanya Lazarova'dan etkilendiğini söylüyor. Sürekli diyor 13-14 yaşından itibaren e, Vanya Lazarova'nın nerede nefes aldığını, şarkılara nerede girdiğini, nerede çıktığını, şarkı söylerken neye dikkat ettiğini, e, nakarat kısımlarını vesaire gibi her yerini analiz ediyordum. Ve bu şarkılar e, özellikle şarkı seçiminde ve şarkıları seçtikten sonra nefes kısımlarında ve ses yükseltme kısımlarında nasıl o yapıyorsa kendimi ona karşı bir benzetme ihtiyacı ihtiyacı duydum zamanında. Tabii ki bundan sonraki süreçte kendi yolumu bularak, Tabii. kendi e, benliğimi de kazandım ama e, her şeyiyle şarkı seçiminden şarkı söylemi, söylenimine, nefes almalardan ses yükseltimine kadar her şeyi Vanya Lazarova'dan aldım. Kendisiyle de tanıştı mı? Yani Дали имавте прилика да работите Vanya со имав имав прилика на uh, два концерти, мислам, на на истата сцена да пеам со неа. Uh, тогаш ја запознав пред некои десетина години ја запознав. И а, најблискиот а, најблиската средба со неа ми беше пред две години кога бев да ја посетам во а, домот за стари лица каде што таа веќе живееше и морам да кажам дека многу бев изненадена затоа што иако беше веќе жена жена во години до последен момент имаше желба да да пее ме замоли да ја отпеам нешто се поправи да се се обиде да ме да ме поправи, да ме подучи на некои работи кои што не <laughs> кои што не се допаѓа и на вистина тоа јас многу го ценев затоа што сепак имав шанса жената која што која што е мојата животна инспирација да да ме чуе, мене лично како како би отпеала и сепак да ми održi некоја лекција. Vanya Lazarova bir tek sanatıyla değil hayatıyla da beni etkileyen bir isimdir diyor sevgili Gabriela. Ee, ben diyor iki konserde onunla birlikte aynı sahneyi paylaşma fırsatına sahip oldum. Aman Ama eh, özellikle hayatının son döneminde yaşlılar huzur evinde e, geçirmiş Vanya Lazarova ve özellikle o yaşadığı huzur evine birkaç kez ziyarete gitmiş sevgili Gabriela ve o kadar neşe dolu bir kadındı ki diyor diyor Vanya. Ee, son demlerine kadar, hayatının son saniyelerine kadar şarkı söyleme isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Ve benden sürekli şarkı söylememi istiyordu. Ben şarkı söyledikçe ona göre hatalı olan yerleri düzeltmeye gayret ediyordu. Ve benim için gurur vericiydi. Hayatımdaki en büyük ilham kaynağım olan Vanya Lazarova'yla hem arkadaşlık mabında bir birliktelik olması hem de aynı sahneyi iki kere paylaşmış olmak. Ne güzel. Ne zaman e, kaybettik onu? E, koga pogi, poginеше Ваня Лазарова? А, пред, пред неколку месеци, мислам дека бе, а, во март месец. Mart ayında, Aa, birkaç ay önce. Mart ayında? Evet. Hmm. Şimdi e, telefonda beklesin Yusuf'cum. Bir şarkı Hı -hı. daha çalalım. Ondan sonra devam edelim birazcık daha. Сега малцеке треба да чекаш нас. Pošto сакаме да слушаме, сакаме да слушнаме уште една песна од тебе. Сеатин'cim 9 çalıyoruz. И тоа песна okay. е Литат ми литат. После Аха, песната пак ќе видиме заедно. Важи. Летат ми лета, девет каратала, девет каратала, у гора сечат, у гора сечат, девет секири, se già deve sekiri Ugoraima kuća bogata Pred kuća ima dvori široki Na dvori jeseni čorba dje pavle, evra kadarđi srebrena čaša, ljuta rakijala i rujno vino, ljuta rakijala i داسنا بیه که دست دو بیه که دست دو بیه دستی پوکوه که دست دو بیه دستی Evet bir masa başı şarkısı dinledik galiba Yusuf. Aynen öyle inanılmazdı. bir akşam yemeğini anlattı bize hem acı rakıdan hem kırmızı şaraptan bahsetti. Kim nasıl isterse içsin, kim nasıl isterse keyiflensin dedi. Evet, e, sevgili, sevgili Gabriela hala telefonda. Son oluşum herhalde biraz Ayazma'dan bahsedelim. Çünkü e, örnek yani e, oluşumdan da örnekler dinleteceğiz. Benim çok hoşuma gitti. E, Bulgaristan'da bu tip Gruplar çok var ama Makedonya'da daha az. Gabriela, сакаме малце да знаеме нешто за ајазма, пошто во Бугарија знаеме дека вакви групи има многу, ама во Македонија знаеме дека нема толку многу вакви екипи. Дали можеш малце информација да даш за ајазмо? Ајазмо првенствено е формирано како здружение на граѓани за изучување на за изучување и афирмирање на македонската традиционална а, песна – што значи дека првенствено мене ми е целта да да привлечам што е можно повеќе луѓе, значи без разлика на која возраст и да се, да привлечам што е можно повеќе луѓе да да изучуваат таа песна, значи јас јас ке најдам начин како да да им ја ја пренесам тие да ја научат и после тоа од нив од, од, најдобрите кои што се од нив да излезат на сцена и да пеат, затоа што сепак никогаш мене ми е многу по подраго да гледам да го гледам својот резултат на сената отколку јас да искочам на сцената имав прилика едно време да работам и во Средното музичко училиште во истиот одел каде што јас завршив, во одел за традиционална музика и игра како професор по народно пеење и тогаш го имав истото чувство да или да повеќе го сакам резултатот да го видам кај другите од себе си отколку себе си на сцената некогаш и тоа е и тоа ми е голем голем предизвик затоа што не се сите не се сите луѓе со ист талент нели 呃嗯。 Можете да, да преведете, па ќе продолжам. Па така. Gabriela diyor ki biraz sana zaman vereyim tercüme et de diyor. Hemen boğmayayım seni lafla. Muammer abi Ayazmo grubunu Gabriela halkı müzikin içine katmak için kurduğunu söylüyor. Bu e, grup diyor halkı hem müzikle birleştirecek hem de geleneksel Makedon müziğine sahip çıkacak bir gruptu. Çünkü her seferinde sahneye çıkmaktansa bazen ben diyor müzik öğretmenliği de, öğretmenliği de yaptığım için kendi sonuçlarımı, kendi yaptığım bir başarıyı görmek istedim onların hmm. sahnede değil de sahnenin karşısında halktan e, yeteneği olanları yeteneğliliklerinin körelmemesi için sahneye çıkartarak onlara eski Makedon halk müziklerini, halk şarkılarını söyleterek hem Makedon kültürüne bir hizmet etmiş olduk hem de halktaki yetenekleri ortaya çıkartmış olduk. Çok güzel. Kendisi söylemiyor mu yani Ayazma'da? Kendisi de söylüyor ama genel itibariyle başkalarına söyletiyor. Anladım. İlk başta kendisi söylemiş grup kurulduğu zaman. Daha sonraki evrelerde artık başkalarına devrediyor. Yani ben sizi yolunuza açtım. Yolunuza devam edin çocuklar. Aynen öyle. Bir şeyler daha eklemek istiyordu tamam. zannedersem. Слушаем, Gabriela. во меѓувреме, додека да го промовирам училиштето, не знаев како да се дознае за тоа повеќе, па решив, ајде да почнам јас, уште две девојки да почнеме, за да видат луѓето за што точно ќе се работи, затоа што многу од нив ми се вува да да ги спремам, да им одржам неколку часови за на свадба да пеат или нешто. Значи не им беше јасно дека се работи за баш традиционална музика. Па затоа почнав јас уште мои две а, колешки соработнички да а, да објавуваме сплетови од македонски народни песни каде што на вистина луѓето ќе може да да видат. Па така почнавме да концертираме. До сега само во Република Македонија сме сме имале концерти, но а, се надеваме на соработки надвор од границите. <laughs> Gabriela diyor ki Ayazma'yı kurduğum zaman halk bizi biraz yanlış anladı. Ben iki arkadaşımla birlikte başladım bu işi yapmaya fakat bizim yanımıza gelip düğünlerde şarkı söylemek isteyenler onları eğitmemizi istediler. Bizim geleneksel Makedon halk türküleri öğrettiğimizi ve bu kültüre hizmet etmek istediğimizi kavrayamamışlardı. Hmm. Fakat daha sonra ben ve o iki arkadaşım yanımıza bir kişi daha alarak grubu tam anlamıyla oturttuk ve bu şekilde de Ayazmo yavaş yavaş ilerleyen zaman diliminde benim istediğim kıvama geldi. Bugüne kadar bir tek Makedonya'da konser verdik fakat Fakat umuyorum ki Makedonya dışına da bir gün çıkarak konserlerimizi ve sesimizi diğer ülkelerde de duyuracağız. E, albüm e, niyeti var mı? Дали имате некој план албум да направите? Па сега сега за сега не, малку сме е, завадени со со други обврски, како што кажав, вработено сум во танец, сум монистра, исто имам исто обврски, но се надевам дека можеби наредната година ќе се случи такво нешто. Bu sene için zor Çünkü bu sene söylediğim gibi Tanes'le çalışıyorum, Monistra'yla çalışıyorum. Fakat gelecek sene e, bütün bu işlerimi bir kenara bırakıp bir albüm düşüncesi içerisinde gireceğim. E, gerek solo gerekse e, bu <clears throat> Ayazma ile herhangi bir albüm olursa yeniden burada buluşalım mutlaka. Gospodin od Muammer velat e, ako ili solo ili nešto so Ajazmo ili bilo kako nekoj album ako izvadete nekoj den, saka me ušte jedan pat zajedno da bideme u ovoj frekancije. <laughs> секако, инаку најскор албум кој што кој што беше излезен беше со групата Монистра и во а, во април месец имавме промоција на нашиот втор албум, иако постоиме веќе 15 години, значи дури сега го го издадовме вториот албум, на вистина долго време го го спремавме и се мислевме а, какви мелодии, какви теми да ставиме на него и се одлучивме за малку понепознати песни на на јавноста, затоа што сепак сметаме дека тие песни се веќе подзаборавени, закопани се некаде најдолу во, во резницата на, на македонската традиционална музика, па така да се решивме за малку понепознати песни, морам да кажам дека јавноста веќе добро ги, ги прифати. <laughs> En son çıkmış olan albümümüz Monistra ile birlikte çıktı. Her ne kadar 15 yıllık bir grup olsak da biz Monistra ile ancak iki albüm yapabildik 15 yıl içerisinde. Ve ikinci albümümüz e, Nisan ayında yine bir tanıtımla duyuruldu herkese ve burada seçmiş olduğumuz şarkılar genel anlamda çok fazla bilinmeyen şarkılardı. Ve o şarkıları duyurmak istedik çünkü bizim için söylenen şarkılar değil tam aksine unutulmaya yutulmuş şarkılar daha önemli. Aynı şekilde düşünüyorum. Istoy niye takam izleme? Bu albüm konser albümü değildi değil mi? Yok değildi. Bu albüm direkt albümdü. O zaman e, onu kaçırmışım ben onu bir şekilde. Ben sana ileteyim o zaman anlaşıldı. evet <laughs> e, Gabriela zamanımız ne yazık ki e, doluyor. son olarak eklemek istediğim bir şey varsa Ти благодараме Gabriela, pošto vreme nemame tolku, sakame ušte nešto da prašame tebe, ako sakaš nešto ti da doda, dodavaš, izvolte, te slušame. Uh, па би сакала само да додадам дека uh, за Ајазмо кој што се uh, кој што се изведени песните, значи uh, сепак uh, за за најавноста да биде тоа малку по uh, поинтересно е направено да uh, да има пратечки вокали, тоа можете да го приметите во песната која што ја пуштите веќе од мене, што си заљубив едно момиче. Во оригиналната варијанта не постои вториот глас, но сепак јас го додадов затоа што се работи за за акапела изведба, едно од едно од најтешките и доколку не се направи да биде а, малку по по забавна, да има малку поголемо движење во неа, сепак за публиката би била и по одредено време дури и досадна. Така да затоа се ставени тие а, втори мелодии на некои песни каде што не не постојат, инаку главните мелодии секогаш се гледа да бидат а, да бидат изворни. Од прилика тоа е тоа за мене тоа е она на која што работам, повторно би кажала дека не постои нешто нешто друго на светот што би сакала да го работам сега, на мислам да се пронајдов во ова, иако е како што кажавте, во ова време многу тешко е за млад човек да се да се занимава со ваква музика, не само што е тешко, туку и чудно, дури и него прифаќа тоа е, е, моите, моите генерации, постарите секако го прифаќаат затоа што тие се запознаени со таа музика, но помладите генерации не го прифаќаат тоа и дури за нив, за нив е чудно, но сепак за мене не постои ништо друго на светот кое што би ме исполнило толку како е, оваа традиционална музика. Faalatim Logo Gabriela efendim e, Muammer abi e, sevgili Gabriela, Gabriela tekrar Ayazmo'ya e, bir değinmede bulundu ve Ayazmo'da ben çeşitli e, deneyler yaptım dedi şarkılar üzerinde çeşitli eklemeler yaptım çift vokaller fazla vokaller çok sesler denedim ve az önce açmış olduğunuz şarkı e, Şosizal Lyubif Edno Momice şarkısının orijinalinde normalde tek ses var fakat ben burada çift ses uygulaması yaptım çünkü akapella üzerine eğitim aldığım ve eğitim verdiğim için bu gibi deneyleri şarkılar üzerinde gerçekleştirmede bulundum fakat orijinalinden kopmayacak şekilde orijinalinden uzaklaşmayacak şekilde ufak defek e, eklemeler bulundum ve çok doğru söylüyorsunuz dedi. Çok güzel katılıyorum sizin dediklerinize. Bugün genç olarak böyle bir müzik tercih etmek e, her baba yiğidin harcı değildir ve zor bir yolda yürüdüğümü biliyorum fakat bu yolda inandığım için, sevdiğim için başarılı olacağıma da inanıyorum dedi. Ben de sonuna kadar inanıyorum ve çok çok teşekkür ediyorum. Sohbetimizin devamını İstanbul'dan veya Üsküp'te e, getireceğiz. Ti, blagoda, ti blagodarame mnogo, Gabriela, i se nadavame дека ќе се гледаме еден ден или во Истанбул, или во Скопје. Благодарим на вас. Се надavам јас isto. Fala mnogo. Ben de aynı şekilde ümit ediyorum diyor. Teşekkür ediyor. Başarılı konserler olsun bu akşamda. Sena devam edecek u, u boloke pominate večer bana koncertet. Благодарам, благодарам. Teşekkür ediyor. Çağ, Prijetno. Prijetno. Selahattin'cim 6 e, ve 2 numaralı parçaları çalalım. Çünkü ee, Ayazma'dan bahsettik. Ee, öyle devam edelim istersen. Evet bir gurbet şarkısı dinledik. Öyle mi Yusuf? Aynen öyle. Ay ışığında gurbete giden bir ailenin hikayesi. Yola koyulmuşlar. Ee, sen de biliyormuşsun ne güzel eski Trio Kuçkovki'yi hatırladım bunları dinlerken. Aynı stil. Onlar e, zurnalar eşliğinde söylerlerdi hatta. Aynen öyle. Doğu Makedonya ekolüdür zurnalar Aa, eşliğinde aynen, söylemek. Aynen, aynen. Şimdi e, çok önemli bir şarkı var. Daha önce üstüne de konuşmuşuz seninle. Aynen. Ee, onu bir anlatalım sonra da dinleyelim istersen Yusuf'cum. Magmutse Gotvi Votursko bir Gora türküsü bu. Ee, Gora her daim biliyorsun özel bir bölüm yapmıştık seninle birlikte. Tabii, Yine tabii, burada aynı tabii. mikrofonların. İlk programımız oydu. Aynen öyle beraber. E, Gora bölgesi çok sahiplenen bir bölge. Sırp müziği de Gora bölgesini içeriyor. Boşnak müziği de içeriyor. Makedon müziği de Bulgar müziği de içeriyor. Bu şarkı Gora bölgesine ait bir şarkı Muammer abi. Bir Ma Terzi Mahmud'un hikayesi. Terzi Mahmud 1900'lü yılların başlarında özellikle o Balkan Savaşları döneminde İstanbul'a göç etmek için yola koyuluyor ve Terzi Mahmud'u seven bir bayan ona sesleniyor. Sen git diyor ben gelemem Türkiye'ye çünkü ben Türkçe bilmiyorum. Sen git diyor ben İstanbul'a gelirim iki gün gezerim üç gün gezerim benim pasaportum yok ben belki gelemem diyor. En sonunda da gerçek niyetini söylüyor. Sen git diyor Terzi Mahmud diyor ben bu bölgeyi bırakamam. Ailemi de bırakamam, toprağımı da bırakamam diyor. Ha, canım benim. Peki e, şey yaptım, e, merak ettim. Bu aşık olan kızın milliyetiyle ilgili bir ipucu var mı? Goralıdır. Yani Müslüman mı Hristiyan mı? E, büyük ihtimal e, Hristiyandır. Değil mi? Aynen. E, öyle bir şey çağrıştırdığı için sorma ihtiyacı Evet duydum. İstanbul'a gelmek istemediğine göre ben oradan onu anlıyorum. Evet e, Mahmut'a söylenen türküyü dinleyeceğiz şimdi. Gabriela Yanushevska hem telefona bağlandı. E, kendisiyle konuştuk ve şarkılarını çalıyoruz. Yusuf'cum zamanımız az kaldı. E, meşhur bir türkü var yine Ayazma e, grubu tarafından seslendirilen. İki türk galiba değil mi? İki birbirine türkü bağlı. aynen birbirine bağlamışlar. Çok meşhur türküler bunlar. E, düğün türküleri. Dün biri çok enteresan Muammer abi özellikle Slav dilini konuşan Müslümanlar Balkanlarda, Makedonya ve diğer bölgelerde Ştoymala kısmeti evlenme düğünlerinde kullanırken e, Zayko Kokorayko'yu sünnet düğünlerinde kullanıyorlar. İlginç. Çok <laughs> enteresan. Meşhur bir e, Alexander Sarayevski bulup çıkarttı galiba ilk. Evet aynen günümüzde. öyle. Aynen öyle. Ben de mesela beş ayrı yorum var. Yine hepsini <laughs> Alexander söylüyor. E, onları dinleyelim. Zaman inşallah kalır. Bir tane daha belki çalarız. Toi malaka sme, stamená, stamená, majka i bolna, lignala, lignala. Što i malaka sme, stamená, stamená, majka i bolna, lignala, lignala. Tri neveste tikve brale bre, Iii! tri neveste tikve brale па се, па постоја, па погледа, па моману најде. И сече му едну ногу, много да не бега. Гуци, гуци, гуци, и зелега вуци. Посејала баба до три зрна просо, посејала баба до три зрна просо. Цинтир, минтир, цицу, до три зрна просо. Цинтир, минтир, цицу, отриза на прозо, маце, маце, тече вода студена, на не тече вода студена, маце, маце, кара, гранка зелена, на не кара, гранка зелена, сади и лесен. малој момет, зам, зам, зам, малој зам, деки мамо, четри чуке, малој момет. Дома ли си, сама ли си, дам, дам, дам, мало е дам, век имам оче, чуке, мало и меде, сторил ни е зајко, зајко да се жени, зајко коко рајко, зајко се безлија, си натресол гаки, упрчил мустаки, нагрнал джамадан, капа пискулија, море, токму млад. Evet kafa puskulya dedi. Aynen. <laughs> Nagırdal camadan. ee, bu tavşanla kirpinin masalıydı bu en son e, giren Aynen şey öyle. değil mi? Bölüm. Ee, komik bir şey. Yani ee, bana biraz pagan e, şeyleri hatırlattı yani Hristiyanlık öncesi. Kültürün ee, aynen ee, öyle. Kültürünü aynen biraz. Evet. evet özellikle hayvanları meşrulaştırmak, yücel, aynen, yüceltmek. Aynen aynen. aynen. Ee, son şarkıyı dinletiyoruz Yusuf'cum. Evet Muammer abi öncelikle teşekkür ediyorum tekrar birlikte ne demek? olduk. Ben teşekkür ee, ediyorum. Daha veda edeceğiz şarkıdan sonra. E, tamam o zaman son şarkı ki yine Boden bölgesine gidiyoruz. Boden bölgesinde Kamis Padnala Mome Katerina. Mo, güzel bir Katerina e, kıza gönlü kaymış bu gencin. Kamis Padnala Mome Katerina Kamis Padnala Mome Katerina Ni istijane, ej, ni nej, ni ram, ni dvori. Ni istijane, ej, ni nej, ni ram, ni dvori. Kad mi je rastresela lejna rusa kosa, kad mi je rastresela lejna rusa kosa, ni istajane, ej, na nejna ramna snaga. Нистая нейна, нейна рамна снага. Kamija videlo jedno едно kamija videlo jedno ја i na Katerina младо, govori, i na Katerina говори, govori. Oj ti Katerino, ti maloj mome, oj ti Katerino, ti maloj mome, elaj, elaj, e, elaj, elaj e ti pri mene, elaj, elaj, e, elaj, elaj ti pri mene. Jaska da ti marsa, taja rusa kosa, Јас када ти марса, таја руса коса, Јас када ти карша, таја равна снага, Јас када ти карша, таја равna снага. Evet, Türkçe'de de e, çağrıştırdığı bir türkümüz var. Biliyorsunuz hepiniz Burçak Tarlası'nı. En azından bir bölümü tamamen aynı gibi. Yusuf'cum çok çok teşekkür ederim. Ee, artık üçüncü kez mi oluyor? Dördüncü, Dördüncü kez galiba. Kez. Dördüncü kez. 14, 44, 54, inşallah. 74 olsun inşallah. Teşekkür ediyorum ben de Muammer abi. Ee, program sonrasında telefon başında olacağım 15 dakika. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde bana ulaşma şansınız var. Bütün sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri e, tunaninberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Yeniden sağ olasın Yusuf'cum. Teşekkürler. Să mă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 Tuna'nın Beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu